wasallam anasema qala rajulun kwamba kuna mtu aliyesema wallahi la yaghfiru allah li fulan wallahi Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani mtu amesema kwamba wallahi Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani aliposema haya maneno faqala Allah azza wa jalla naye Allah subhanahu wa ta'ala akasema man dha alladhi yataalla alayya nani huyu anayeapa kwa jina langu alla aghfira li fulanin kwamba mimi sitomsamehe fulani inni qad ghafartu lahu hakika mimi tayari nimeshamsamehe huyo fulani wa ahbattu amalak na we amali yako nimeiharibu huyo fulani ambaye umeapa kwa jina langu kwamba mimi sitomsamehe tayari nimeshamsamehe na wewe amali yako yote nimeiharibu na katika hadithi ya Abu Huraira katika hadithi ya Abu Huraira anasema kuwa annal qaila rajulun abid huyu mwenye kusema ni mtu ambaye alikuwa mchaji Mungu anafanya ibada Abu Huraira anasema takallama bikalimatin au baqat dunyahu wa akhirata amesema maneno ambayo yamekuwa ni sababu ya kuiharibu dunia yake pamoja na akhira yake tukiangalia hadithi hii ya Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu kama shekha anavyoelezea mfasiri wa kitabu hiki kwamba huyu jamaa alisema kwamba Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani naye Allah akasema nani mwenye kuapa kwa jina langu kwamba mimi sitomsamehe fulani huyu jamaa tayari nimeshamsamehe na we amali yako yote nimeiharibu na vile vile imekuja riwaya nyingine jamaa kwa jina e, ima, riwaya Abu Huraira kama anavyoelezea Imam Baghawi anasema kuwa kuna jamaa aliyeingia msikitini msikiti wa Rasul sallallahu alaihi wasallama alipoingia msikitini anasema kuwa fanadani sheikhun kuna mzee aliyekuwa msikitini aliniita akaniambia namna gani ya mamiyun ewe jamaa kutoka sehemu hiyo ya, ya, ya, ya mami taal njoo ewe fulani njoo wama arifuhu hali ya kuwa huyu mzee mimi sijui ni nani kisha kanieleza haya maneno la taqulanna lirajulin usimwambie mtu yeyote kwamba wallahi la yaghfiru Allahu laka abadan wala yudkhiluka aljanna usiape kwa jina la Mwenyezi Mungu na kusema kwamba wallahi Mwenyezi Mungu hatakusamehe kivyovyote milele Allah hatakusamehe wala hatakuingiza peponi usimwambie mtu maneno kama haya qultu baada ya kunieleza haya maneno nami nikamuuliza waman anta yarhamuka Allah Mwenyezi Mungu akurehemu hebu nieleza wewe ni nani qala mzee huyu akamwambia Abu Huraira mimi ni Abu Huraira mimi ni yule Abu Huraira sahaba wa Rasul sallallahu alaihi wasallama faqultu in hadhihi kalimatun yaquluha ahadun li ba'd ahlihi idha ghadib nikasema kuwa maneno haya mara nyingi mtu anamwambia jamaa yake mkewe watoto wake pindi anapokasirika ama anamwambia mtumishi wake maneno kama haya kwamba wallahi Mwenyezi Mungu asikusamehe Allah sikuingize peponi sasa maneno haya mara nyingi tunayasema ama sisi ni wenye kusema sasa Abu Huraira anamueleza kwamba haya ni maneno ambayo mtu humwambia mmoja katika jamaa zake pindi anapokasirika humwambia mkewe ama mtumishi wake hakika mimi nimemsikia rasuli sallallahu alaihi wasallam akisema Abu Huraira anamueleza jamaa huyo kwamba nilimsikia Rasul sallallahu alaihi wasallam akisema inna rajulain kana fi bani Israil mutahabbaini kulikuwa na watu wawili katika banu Israil ni wenye kupendana ahaduhuma mujtahidun fil ibada mmoja wao ni mwenye kujitahidi katika ibada wal akhar kaannahu yaqulu mudhnibun na wa pili ni kana kwamba alikuwa mtu anayefanya madhambi faja'ala yaqulu aqsir amma anta fihi huyo mwenye kumwabudu Allah akawa anampa nasaha mwenzake akimwambia namna gani punguza haya madhambi unayoyafanya punguza haya madhambi unaoyafanya qala fayaqulu sasa huyu wa pili ambaye mwenye kufanya madhambi akawa mwenye kusema khallini wa rabbi we niache na Mola wangu niwache na Mola wangu qala akazidi kueleza fawajadahu yawman ala dhanbin ista'dhamah faqala aqsir faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban wakati mmoja alimpata akifanya madhambi sasa yale madhambi aliona kwamba ni makubwa kabisa mbele yake akazidi kumpa nasaha eh fulani punguza haya unayoyafanya huyu mwenye madhambi naye akasema niache mimi na Mola wangu kwani umetumwa kuja kunichunga umetumwa juu yangu mimi kuyaangalia yote ninayoyafanya faqala akamwambia katika hali kama hiyo wallahi la yaghfiru laka la yaghfiru Allahu laka wala yadkhiluka aljannata abada jamaa kashikwa na hasira akasema maneno haya ambaye yalikuwa yalikuwa sababu ya kuharibu dunia yake na akhira yake mimi nakupa nasaha siku zote wewe unazidi kufanya madhambi tu wallahi Mwenyezi Mungu hatakusamehe wala hata kuingiza peponi ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala fabaatha Allahu ilayhima malakan Allah akawatumia malaika katika hali kama hiyo faqabadha arwahahuma malaika huyo akakabidhi roho zao malakul mauta aliteremka akachukua roho ya wawili hawa baada ya kuchukua roho ya wawili hawa fajitamaa indahu wakakusanywa wote wakakusanyika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala faqala lilmudhnib Allah akamwambia yule ambaye alikuwa anafanya madhambi udkhulil jannata birahmati ingia janna kwa rehma yangu na kwa yule wa pili Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza je unaweza kuzuia rehma yangu kwa huyu mja wangu itakuwaje wewe unazuia rehma yangu juu ya huyu mja wangu baada ya hapo Allah akatoa amri akisema mpelekeni motoni unazuia vipi rehma yangu waweza kuzuia rehma yangu mja akamwambia Allah la ya rabbi hapana ewe mola wangu Allah akatoa amri akiambia malaika idhhabu bihi ila nar mpelekeni moja kwa moja motoni Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema walladhi nafsi biyadihi takallama bikalimatin au baqad au baqat dunyahu wa akhiratahu amesema maneno ambayo yamekuwa ni sababu ya kuiharibu dunia yake na akhira yake na vile vile katika riwaya nyingine ya Abu Huraira katika lafdhi nyingine ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kana rajulani fi bani israila متآخين فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة kwamba kulikuwa na ndugu watu wawili marafiki wawili ama ndugu wawili katika banu israil mmoja wao alikuwa mwenye kufanya madhambi na wa pili alikuwa anajitahidi katika ibada fakana la yazalu almujtahidu yara al-akhar ala adh-dhanbi fayaqulu aqsir huyu mwenye kufanya ibada kila anapomwona mwenzake huyo anafanya madhambi anaambia fulani bwana punguza haya madhambi yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir faqala khallini wa rabbi wakati mmoja akampata akifanya madhambi akamwambia fulani punguza haya madhambi yule mwenye madhambi naye akasema niwache mimi na Mola wangu abu'ithta alayya raqiban je umetumwa kuja kunichunga mimi qala wallahi la yaghfiru Allah lak wala yadkhiluka aljanna akaapa akimwambia wallahi Mwenyezi Mungu hatokusamehe wala hatokuingiza peponi faqubidhat arwahuhuma katika hali kama hiyo roho zao zikatolewa fajitamaa inda rabbil alamin wakakusanyika wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mola wa ulimwengu faqala lihadha almujtahid Allah akamwambia huyu mwenye kujitahidi katika ibada akunta bi aliman au kunta au kunta ala ma fi yadi qadiran je umekuwa na ilmu juu yangu mimi umekuwa na ilmu yangu mimi unajua habari yangu yote unajua kile ambacho mimi nimekiamua nimekipitiza katika uwezo wangu kisha akamwambia yule mwenye kufanya madhambi idhhab fadkhulil janna nenda uingie peponi waqala lil akamwambia huyu wa pili idhhabu bihi ila nar mpelekeni aende motoni almuhimu kuna haja tuchunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tuchunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tukumbuke hadithi ya Muadh ibn Jabal pale alipomuuliza rasul sallallahu alaihi wasallama wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bih je sisi tutahukumiwa na kuadhibiwa kwa kila tunachokisema ndio rasul sallallahu alaihi wasallama akamwambia thakilatka ummuka ya muadh afadhali ufilie mbali mamako mzazi akukose wa hali yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hakuna kitu ambacho kitawaingiza watu katika moto wa jahannam kuliko kile ambacho wanachuma kupitia ndimi zao hakuna kitu ambacho kitawaingiza watu katika moto wa jahannam kuliko kile ambacho wanakichuma kupitia ndimi zao sasa kuna masala ambayo tunafaa kufahamu kwa haya mazungumzo jambo la kwanza tahadhari mtu kwa apa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala masala ya pili moto uko karibu mno na moja wetu sawa na viatu vya sawa na kamba ya viatu vyake namna kamba ya viatu ilivyo karibu nawe ndivyo vile ndivyo moto wa jahannam uko karibu nawe na vile vile janna janna ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu yetu sawa na moto sasa mtu aweza kuzungumza maneno akoona kwamba ni madogo lakini mbele ya Allah ni makubwa mno mbele ya Allah ni makubwa mno naam tunafanya madhambi usiku na mchana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kusamehe usije ukamhukumu mmoja mwenzako kwamba yeye ni wa jahannam kwa sababu jahannam hiyo mwenye kuimiliki ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ukajiona kwamba wewe ndio bora zaidi wewe ni wakwenda peponi mwenzako ni wakuadhibiwa mtu anapokosea mpe nasaha kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal maw'izati alhasana lingania kwa njia ya Allah ukitumia hikma na maneno mazuri angalia rasul sallallahu alayhi wasallama alitumia mbinu zipi alikuwa katika hali gani watu walikuwa washirikina anawapa nasaha kwa ajili ya Allah wanamwadhibu wanamtukana mpaka mwisho anafukuzwa katika mji wa maka anakwenda katika mji wa Madina wanamfanyia kila aina ya mbinu angalau wamuue mayahudi walipanga njama ya kumuua Rasul sallallahu alaihi wasallama wamemkaribisha kwao kumbe sehemu ya juu kuna jiwe kubwa kabisa yeye ameshaketi ni jiwe kusukumwa limwangukie afilie mbali Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa sehemu kama hiyo akalishwa sumu ili afariki Allah subhanahu wa ta'ala akamlinda shida kama hizi zote alizipitia tunapozungumza tuchunge mipaka tuchunge ndimi zetu waweza kuwa na amali ya khairi lakini lakini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ikapita badala ya kwenda peponi unapelekwa motoni mwisho kabisa nikimalizia namalizia na kisa ya yule mwanamke katika banu Israel ambaye alikuwa mzinzi anafanya machafu ya zinaa mwanamke huyo alifanya wema kidogo tu kumsaidia kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya Allah kumsamehe madhambi yake na kumuingiza peponi Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibaa وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك